Tuk, tuk. Labrīt, augstajā janvāra rītā. Dievs ir labs Dievs, sniegs niedziņš, varēs raļļot, varēs slēpot, ko nu kurais, ja. Um, droši vien daudz esam ciemojušies, daudz esam ēduši, un uh, šodien mums arī kaut kas garīgs ēdiens būs labs, es ticu Dievam, un uh, tāpēc vienkārši celsimies kājās, aizlūksim, slavēsim Dievu, pateiksimies par to, kad ir mums bijis ēdiens uz galda, par to, ka mums ir tuvinieki, radinieki, mīļie, ko esam satikuši. Un vēl visāds cits daudz labas lietas, vai ne? Notikuši. Kā tu Dievs Nav cita vārda, kas cienīgs slāvā šīs klins, kurā glābis, ko neviens nevar gāst, tu pieņem mūs kā solījis. Nav tāds klins, nav tāds klins kā tu, nav tāds klins, nav tāds klins, Nav tāds klīns kā... Paldies Tev, mīļais Varnais kungs. Paldies par 2015. gadu. Tas ir pagājis, ir sācies 16. gads. Dārgais Dievs, lūdzam, kad šī gadā mēs, ik viens katrs no mums, dzirdētu Tavu balss skaļāk, skaidrāk. Un, dārgais Dievs, palīdz, ka mēs vēl vairāk spiestos pie Tevis, dārgais Dievs. Jo nav labi iet vai grūti vai ļoti grūti, palīdz mums vienmēr meklēt Tavu vajag. Un paldies, ka tas mums ir pieejams Paldies, tā dārgais Jēzu, par to, ko Tu izdarīji mūsu dēļ pie krusta. Paldies, ka ik viens katrs mēs varam tagad būt Tavā klātbūtnē, baudīt to. Kungs, un mēs vēlamies arī šīs slavēšanas laikā pateikties Tev, Dievs. Pateikties par to, cik labs Tu esi pret mums katru dienu. Paldies, ka Tu mūs vadi katru dienu. Paldies, ka Tu esi ar mums katru dienu. Paldies Tev, vienais Dievs. Paldies, ka Tu esi mums katram, ikvienam mūsu labākais draugs. Paldies, ka Tev varam uzticēties. Paldies, ka Tev varam stāstīt visas lietas. Paldies, ka eh, mēs lūdzam, Tu dzirdi. Paldies, ka Tu atbildi. Paldies par visām atbildētajām lūkšanām, vārdamies Dievs. Paldies Tev, kungs. Vārdu Tu mūs slavēšanā, kungs. Paņem prom visas domas, kas mums traucē, visas lietas, ar ko mūsu prāta aizņemta. Palīdz, kur mūsu sirds ir turpat, kur mūsu vārdi. Dievs, palīdz, ka neesam tikai vārdos skaisti, bet palīdz, ka esam patiesi ar Tev un Dievs. Paldies, Nebūs. Klīns uz mūžiem, Jēzus ir tā klīns, klīns uz mūžiem mūžiem. Jēzus ir tā klins, klins uz mūžiem. Jēzus ir tā klins, nav tāds klins, nav tāds klins kā tu. Nav tāds klins, nav tāds klins kā tu. Slāv Tev, kungs, Jēzus. Šajā gadā, Dievs, mēs apliecinam, ka Tu esi tā klints, uz ko mēs stāvam, uz ko stāv mūsu dzīves, Dievs. Un šī gada pirmajā dievkalpojumā, Dievs, mēs gribam tiešām šai dziesmā arī to apliecināt, ka nav tāds klints, uz ko varam stāvēt, Dievs. Viss pārējais ir kā tāds smilts, kas grimst un kas plūst prom. Bet Tu esi tā klints, uz ko mēs katrs varam likt savu cerību, un mēs nekad nepievilsimies Dievs. Tu esi uzticams Dievs, Tu esi pastāvīgs Dievs. Slav Tev, kungs, Jēzus, un nemainīgs, kungs. Tu nemaini savas domas, Dievs. Tu esi vakar, šodien un mūžīgi tāds pats, kungs. Mēs Tev slavējam, Dievs. Cik brīnišķīgs Tavs vārds, tas man tik ļoti dārgs. Tas mana dzīvībā, tas mana brīvībā un augšām celšanās. Tu zemi radīs un jūru debesīs. Tu zvaigznēm spīdēt liec, dod elpu radībai, un īsto gudrību. Tu esi iesākums un visa nobeigums. Tev piedēr mūžībā un visa dzīvībā, Tu valdnieks pasaulē. Hallelujah. nožēlots. Un viss man tevis dots. Man grēkus piedevī, pie krusta nomirī, no nāves uzcēlījās. Ā, periodi šajā gadā es aicinātu mums visus vienoties šai dziesmā, kā tādā lūkšanā, katram par sevi un par mums visiem kopā. Jo dziesma ir tas, ko mēs varam savienoties un šo dziesmu mēs vienkārši jūtu savā sirdī nodziedāt kopā mums, kā draudzē un arī kā tāda lūkšana par šo gadu. Hey esi kungs gaisma, kas sirdī man spīd. Vēlos es mirdzēt, kur tumsā tev mīt. Domās un darbos vāk vairīs. Lai tava gaisma man visur iet līdz. Kungs, lai tavs vārds ir. Kungs, lai tavs vārds ir. Mans gudrības zelts. Tāni es lasu, cik augstu es celts. Debesu tavs, tavs bērns esmu es. Atzīm Tavs vārds, kungs, man nes. Esi man bruņas, esi man bruņas, lai droši varu būt. Cīņā pret ļaunumu uzvārdu, sargs, kādu uzbrūk man grāks. Vien tavā spēkā ir mans pašā spēks. Esi man pērle, esi man pērle, Mans grēznums, mans gods, dārgums, ko iegūstot, daudz kas ir dots. Kungs labais gans pārvādos. Mācī man staigāt, kā vēlas tavs prāts. Halleluja. Esi, kungs, gaisma, kas sirdī man spīd, Vēlos es mirdzēt, kur tumsā vēl mīt. Domās un darbos vakars vai rīts. Lai tava gaisma man visur iet līdz. Slāv Tev, kungs, Jēzu. Halleluja. Slāv Tev, Dievs. Slāv Tev, kungs, Jēzu. Slāv Tev, Dievs. Tiešām tā ir kā mūsu lūkšana, Dievs, šim gadam, kungs, Jēzu. Ka Tu būtu mūsu gaisma, Dievs. Un arī, ka mēs spīdētu vēl tur, kur tums vēl darbojās, Dievs, ka gaisma ir stiprāk par tums, Dievs. Un ka Tavs vārds būtu tas, kur mēs meklējam mūsu gudrību un mēs arī atziņu atzīt, kungs, cik augstu mūs es cēlis, Dievs. Halleluja, kungs, Jēzu. Un es arī mūsu brūņas, Dievs. Lai, kungs, mēs iet no uzvars uz uzvars, no spēku uz spēku, Dievs. No godības uz godību, Dievs. Ka Tu būtu mūsu brūņas, Dievs. Tu esi mūsu aizsargs, Dievs. Un pats galvenais, Dievs, esi mūsu pērli, Dievs, ko mēs meklējam, Dievs pēc kā mēs dzenamies, tā lielākā vērtība mūsu dzīvēs, Dievs. Kungs, Jēs, ka Tu būtu tā lielākā vērtība, Dievs, lai kas arī mūsu sirdīs ir vēl, kas ir priekšā Tev, Dievs, lai šajā gadā, Dievs, tas tiek nobīdīts otrā plānā, Dievs, vai, lai Tu, kungs, Jēs, būtu mūsu sirdīs pats, pats galvenais, kungs, Jēs. Es ticu, Dievs, ka mēs katrs viens varam vienoties šādā lūkšanā, Dievs. Dievs un teikt, Dievs, ka tiešām esi, kungs, ar mums, Dievs. Un mēs ticam, mēs saņemam Tavā vārdā, Dievs, ka tas nav atkarīgs no mūsu lūkšanām, bet tas ir Tavs solījums, Dievs. Solījums, ka Tu būsi ar mums, Dievs, un tā arī mūsu vēlma sirdī, Dievs, dziļi, dziļi sirdī, Dievs, ka Tu tiešām, tiešām būtu mums ļoti, ļoti tuvu, mēs būtu Tev ļoti, ļoti tuvu, kungs, Jēzus. Un pāri visam, Dievs, lai Tavs vārds – tiek pagodināts katru vienu dzīvē, Dievs, un pie mums visiem kopā, kungs. Mēs Tev slavējam, mēs Tev pateicamies. Jēzus vārdā mēs lūdzam. Un viss teica, Āmen. Un tad es eh, aicināšu priekšā pasaulē ļoti slavenu sludinātāju Gati Roškalnu. <laughs> nu, kuldīgs pasaulē. <laughs> Pasaules slavenais sludinātājs. Mārs varētu vairāk pastāstīt par viņu, lai mēs <laughs> visu uzzinām. Uh, bet labdien! Man prieks ir būt šeit kopā ar jums. Uh, arī šodien mēs klausīsimies Dievu vārdu mēs lasīsim no Dieva vārda, mēs pārdomāsim, ko tas runā uz mums. Un pirms mēs to darām, es aicinu, ka mēs kopā arī aizlūdzam par to, kā parasts. Debes Tēvs, paldies Tev, Dievs, par šo dienu. Paldies, Dievs, ka ik viens no mums, Tēvs, esam šeit. Kungs, mēs zinām, ka Tavās rokās ir mūsu dzīves. Dievs, mēs zinām, Kungs, ka Tu esi pāri visam, Kungs, un mēs tāpēc arī, Kungs, droši, Kungs, gribam nākt pie Tevis un uzticēt Tev šo laiku – ikvien brīdi, Dievs, kad esam te, tavā namā, kungs, kopā, kā tavu draudz, kungs, un paļaujamies uz tev, ka tu runās uz mums ikvien. Debes tēvs, jo, kungs, paies brīdis, mēs iziesim ārā, kungs, un mēs lūdzam Dievs, ka tu būtu runājis uz mums, ka mēs tās būtu katrs no Tevs kaut ko paņēmuši, saņēmuši Dievs, atzinuši kaut ko tās, ka tu, kungs, būtu runājis un um, mēs būtu, uh, kungs, izmainīti. Vairāk, vairāk tās līdzībā uz Tev. Dievs, paldies Tev, ka Tu esi labs un uzticams, un tādā paļaujumā mēs, kungs, arī sagaidām no Tevis Tēvs. Ko Tu teiksi, ko Tu vēlies darīt šeit šodien. Jēzus Kristus, vārnā Tēvs, mēs to lūdzam Tev. Āmen. Nu ko, jaunais gads ir iesācies? Vai ne? Skaisti. Jau kā vesels gandrīz 60 stundas jau mēs esam 16. gadā. Aptuveni, ja? Kaut kas tāds varētu būt. Uh, Un eh, jaunas iespējas, jaunas apņemšanās. Vai varbūt kāds no jums arī kaut kur apņēmies šajā gadā? Ar 1. janvāri. Tas taču tik zīmīgs datums. Esat kāds vispār kādreiz apņēmies kaut ko ar 1. janvāri? Esam, ne? Es arī esmu apņēmies. Un uh, Matīs, cik ilgi tu noturējies apņemšanā? Līdz otrajam. Vēl turās. Tā ir laba apņemšanās tad bijusi. Ko tu nesaki nemaz? Nā, no vakardienas. Vakardien bija vēl trešais, ja? Uh, Bet apņemš, ziniet, es patiesībā nezinu daudz cilvēks, kuri apņemās ar 1. janvāru <laughs> un viņi iztur to līdz tam mērķim, kāds, kāds ir bijis uzstādīts varbūt. Un patiesībā ļoti maz tādas es, es zinu. Patiesībā es pats es arī mēģinājis un visbiežāk es esmu to cerību atmet kādā brīdī. Vienkārši es sapratu, ka es kaut ko nevaru izturēt. Kaut patiesībā ir viens gadījums bijis, ka tas ir izdevies – bet pirms gadiem jau kādiem septiņiem, man liekas. Es zinu, ka es apņēmos ar 1. janāru, es gribu ka izlasīt bībeli no līdz, no vāka līdz vākam, un ir tie kalendāri, pēc kuriem var lasīt. Un uh, es zinu, ka es ļoti, ļoti dabūju piepūlēties kādā brīdī, lai neizlaist nevienu dienu, kad es tiešām būtu atvērs Dievu vārdu un lasījis kaut ko no tā. Kādā brīdī tas bija vairāk, kādā mazāk, bet uh, ir <laughs> vienreiz mūžā man izdevies tas, bet uh, tas prasa, kaut ko noteikti tas prasa. Bet apņemties ir labi. Apņemšanās ir laba lieta, un man liekas, ka tā kādā brīdī parāda mūsu raksturu, tā arī to veido, jo tā mums liek uh, kaut ko apņemoties, ja, to turēt un, un censties un darīt un piespiesties. Un tas no mums kaut ko noteikti papres. Un, un kā tas norūda, un kā tas vienkārši salauž, viņš saprot, ka <laughs> akal es esmu apņēmies un akal izgāzies. Bet, <laughs> bet par lielam apņemšanās es ticu, kad ir laba lieta, ja. To, to ir labi praktizēt. Un, um, bet patiesībā varbūt, ka jā, ka nav nemaz vērts gaidīt 1. janvāri, bet ka mums katru dienu varētu būt kā, kā jauns sākums kaut kam, kā iespēja apņemties un kaut ko darīt labu. Un arī šodienas um, dievvārda nosaukums, varētu teikt tā, ir uh, izveidot ieradumu. Izveidot ieradumu. Un par to mēs parunāsim. Un uh, tātad ieradums, ieradums, ieradums patiesībā mūsu ikdiena katram sastāv, var teikt, puse no mūsu dzīves ir no ieradumiem. Ja mēs tā padomājam līdzi, mēs no rīta pieceļamies, kādam tā ir um, mana rīta kafija, piemēram, ja? <laughs> vai kādam tas ir iet uz darbu pa to pašu ceļu, Vai kādam tas ir izvēlēties nepārtraukt, klausīties vien to pašu mūziku, vai kādam labi aiziem mājās, daram kaut ko vienu, vai, nu, padomājiet savu ikdienu, es pie sevis padomāju, labi, man tā nav kafija, bet tās ir citas lietas, bet reāli mēs katru dienu izvēlamies, un mēs esam pieraduši jau to darīt. Mūsu izvēle, mūsu ir novadus pie kādiem ieradumiem, kuri patiesībā ir iespējams mainīt. Un mēs mērķi sasniegsim vienalga. alga. Bet eh, cilvēks ir tāds, ka viņš izvēlas tos ieradumus, kas viņam ir viegli arī. Jā, lai sasniegtu to savu mērķi, viņš izvēlas. Eh, bet eh, patiesībā tiešām pusi no mūsu ikdienas, ja mēs padomājam, sastāv no ieradumiem, ko mēs esam izveidojuši, bet kur ir mainām. Un ieradums kaut kādā mērā, var teikt, iet roku rokā ar apņemšanos. Ja? Tikai, tikai tādu, kur ir izdevusies. Ja? Mēs apņemamies kādu lietu, un ja mēs tajā pastāvam, tad tas kļūst kā ieradums. Ja? Tātad apņemšanās var kļūt kā ieradums, kā labs ieradums. Bet uh, jā, vai visi ieradumi ir labi? Protams, ka nē. Protams, ka nē. Tepat nav jānosauc pasaules slavenos neieradumus un vispārējo, par ko mēs zinām, ko mēs redzam, ko mēs paši piedzīvojam. Uh, bet ir arī tādi ikdienišķi, netik skaisti varbūt ieradumi arī. Tas pats, ko mēs runājām par, par ikdienu. Es aizēju mājās un es daru neko. Un tā katru dienu. Un tas ir mans ieradums, piemēram. Nu, diez vai, vai mēs nedrīkstam to darīt? Mēs drīkstam. Bet vai tas nesa labus augļus, vai tam ir kaut kāds turpinājums? Jā, vēl lielāks slinkums. Ja? Tā kā mūsu izvēles un mūsu ieradumi um, ir labi viņas izvērtēt un apstīties, ko tad mēs izdaram un, un nē. Vai tāpat saruna. Mēs bieži patīk uh, Um, runāt. Cilvēks satiekas, viņi to dara, kā runā. Un bieži vien eh, runas varbūt pa daudz. Ja, Dievvārds arī saka, eh, kur daudz vārdu, tur bez grēka neiztikt. Un ja mums ir ieradums runāt, un nevis runāt par sevi, vai kā man iet, bet par to, kā iet citiem, <laughs> tad šis ieradums arī patiesībā neko labu neatnes pārsvarā. Vai ne? Tā kā ir dažādi ieradumi. Un uh, eh, ieradumu savukārt, par cik mēs runājām, runājām, ka izveidot ieradumu, ir šīs dienas doma. Eh, ieradums mm, saistās ar, ar tādiem vārdiem kā patstāvīgs un ilglaicīgs. Ja? Mēs jau pieminējām. Tad, tad diez vai mēs varēsim teikt par kādu lietu, kā par ieradumu, kur ir, nu, es jau divas naktas eju trijos gulēt un es jau esmu pieredzis. Viss kārtībā. Vai, uh, Man mājās septiņi kucēni ir jau nedēļa, visi nu, jau, vai bērni, un dvīnīši piedzim. Es jau pieredzu pēc trīs dienām. Tā nenotiek. Piekrītat? Tās ir lietas, ko tas prasa laiku. Ja mēs gribam teikt, ka ir kāds ieradums, tad tas paprasa laiku, līdz tas ir kļūst par ieradumu, un tā ir sastāvdaļa no mūsu ikdienas un no mūsu dzīves. Ieradums. Ieradums ir laba lieta. Un eh, patiesībā kādi, kādi saka, ka ieradums veidojās pēc 21 dienas. Ja? Esat dzirdējuši tādu lietu? Ja? Varbūt vairāk kādam, varbūt mazāk, bet tā, tā lēš, ka tas tā varētu būt. Bet lai nu kā arī būtu, par ieradumu apstīsimies, ko Dieva vārds mums saka par ieradumu. Mums aicina, ka mēs kopā varam atvērt Lūkas evaņģēlī. Ah, kaut arī, ja es šeit ziniet, es minēšu, kam ir, kas varat paspēt, varat vaļā. Ja ne, Matīs mums ar e-bibele palīdzēs, .lv, un mēs redzēsim uz ekrānu. Jo es pieminēšu šeit vairākas rakstvietas, un eh, būs kādas, kuras tiešām aicināšu līdz atvērt, bet šeit varbūt mēs ātrāk iesim cauri. Pirmā Lūkas 4.16 būs, un eh, parunāsim, eh, vienkārši apstīsimies, ko Dieva vārds saka par ieradumu. Ja? Tātad Lūkas 4.16, Lūkas 4, 4. nodaļa 16. pants. Tā viņš nonāca Nacaretē, kur viņš bija uzaudzis, un pēc sava ieraduma – Viņš sabata dienā iegāja sinagogā. Viņš piecēlās, lai lasītu. Tātad šeit runa par Jēzu. Jēzus ar savu ieradumu, viņam bija ieradums. Viņš katru sabatu, viņš gāja uz baznīcu, uz draudzi. Viņš gāja regulāri. Tas bija viņa ieradums un viņš piecēlās, lai lasītu. Arī tas bija tas, ko viņš darīja regulāri. Viņam bija ieradums. Lasam tālāk. Marka 10.1. Marka 10.1. Ja. Un no turienes cēlies, Jēzus nāk jūdejas robežās, gar Jordānas otru pusi, un ļaudis nāca atkal kopā pie viņa, un viņš, kā parasts, tos atkal mācīja. Viņš atkal, viņam bija parasts mācīt, viņš bija pieredzis mācīt. Viņš atkal un atkal mācīja. Tas bija viņa ieradums mācīt cilvēks, ja? Viņš, protams, tas arī bija viņa aicinājums, bet viņš bija pieredzis, kad ļaudis nāk pie viņa, un viņš uz viņiem runā. Tālāk, 1. Pētera 4.12. 1. pētera 4.12. Un tur tā rakstīts šādi, miļie, nebrīnieties par bēdu karstumu jūsu vidū, kas nāk jums par pārbaudījumu. It kā jums notikt kaut kas neparasts. Un šeit tāda lieta, kā bija pierasts, kad ir bēdu karstums brāļu starpā, draudzē. Tas bija kaut kas, nu, nebrīnieties, ka tas notiek. Nebrīnieties, tas bija pierasts. Tā bija pierasta lieta, kad notiek dažādas uh, lietas draudzē. Kustība notiek, draudz ir dzīve, organisms, kaut kur kaut kas sāp, kaut kur ir iegriezts, kaut kur kaut kas ir nokrits, un tas ir jālabo. Vecā derība. Vecā derība ir ne, patiesībā pilnā ar piemēriem, kur aiz savu ieradumu viņi nes upurs. Viņi nes, pien, pienes Dievam upurs. Tā bija rasts, ka viņi tajā datumā, tajā dienā svētki. Entie svētki tiek uzskaitīti, ka viņiem tā bija paraža. Viņiem tas bija pieredums, viņi tā darīja, un viņi gāja, upurēja, svinēja. Ja? Daniela 6.10. Daniela 6.10. Kad Daniels dzirdēja, ka izsludināts šāds rīkojums, viņš gāja savā namā, kur viņš bija augšistabā pret Jeruzālēm, kur viņam bija augšistabā pret Jeruzālēm vērsti un atvērti logi, un kur viņš nometās trīs reizes dienā ceļos, pielūdz un slavēja savu Dievu, kā viņš to visu laiku kārtīgi bija darījis. Viņš bija kārtīgi darījis visu laiku. Viņam tas bija ieradums meklēt Dievu aigu, lūk, trīsreiz dienā, nu līdzīgi kā mēs katrs, ne? Trīsreiz dienā uz savu aigu Dievu priekšā. Kā, Mārci? Tu saki, nē? Labi, tas ir cits jautājums, cits ieradums. Bet tas bija ierasts. Tātad mēs, mēs šeit vienkārši uz, pieska, pieskaramies tādiem ieradumiem, kas ir regulāri, kas ir patstāvīgi, kas ir ilglaicīgs pasākums. Un uh, vēl kāds, um, Lūkas 22, 39 līdz 42. Lūkas 22. nodaļa, 39 līdz 42. Un izgājis viņš, Jēzus, gāja pēc savu ieradumu uz eļas kalnu. Pēc savu ieradumu uz eļas kalnu. Un viņa mācekļi viņam gāja līdz. Un tai vietā nonācis viņš tiem sacīja, lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā. Un viņš aizgāja no tiem apmēram akmens metienu attālumā un ceļos nomaties, lūdzu Dievu. Un arī šeit mēs redzam, ka Jēzus aiz ieradumu gāja, lai lūg Dievu. Viņš gāja uz Eļas kalnu, un arī tur mēs lasām citā rakstvietā, ka mācekļi jau zināja, uz kurien viņš iet. Pat viņam neminot, viņi jau zināja, ka viņš iet uz Eļas kalnu, lai lūgtu Dievu aiz ieradumu. Jo tas bija parasts. Viņi tā bija paraduši, viņi bija tā sākuši, viņi tā turpināja. Un tad ir apustuļu darbos divas pēdējās rakstvietas par, par šo, uh, 2.42, apstuļu darbu 2.42, un tie pastāvēja apstuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūkšanās. Un tie pastāvēja. Viņi pastāvēja, un tas atkal norāda uz to, ka tas bija ilglaicīgi. Un tas bija kaut kas, ko viņi darīja atkal un atkal un atkal. Un apstuļu darbi 5, 42. Un viņi nemitējās templī un pa mājām ikdienas mācīt un sludināt Kristu Jēzu arī tas viņiem bija regulāri, viņi to darīja atkal un atkal. Tad, tad labas, ir iespējams izveidot mums katram labus ieradumus. Un uh, ieradums, par ko šodien es vēlos runāt, es nerunāšu par to, par pašu ieradumu vairāk, bet par kādu tiešu ieradumu, un tas ir izveidot ieradumu kā lūkšanu. Un uh, kāds varbūt domā lūkšanu? Viss taču zināms. Viss ir skaidrs par lūkšanu. Bet patiesībā ir ļoti daudz uh, lietas, ko mēs varbūt lietojam un nemaz neapzināmies tās nozīmi. Un es vēlos, ka mēs šodien parunājam par lūkšanu kā par ieradumu, kuru mums vajadzētu izveidot vai kurš mums izveidots. Un uh, patiesībā draudzes sākumā viens no pamatprincipiem bija, ka mēs esam draudze, kura, kura lūdzu. Tas bija draudzes pamats jau no paša sākuma. Varat iedomāties draudz, kur nelūdz? Varat iedomāties attiecības ar kādu cilvēku, mēs paši katrs, kurš mums nesurunājās? Vai sarunājas vienreiz nedēļā? Varbūt. Tas, eh, jūs jūtat, uz ko es velku. Jā, tā tad eh, grūti iztēloties – Un arī iepriekš rakstītās mēs jau vairākas eh, pieminējām, kur, kur Jēzus tāpat nošķīrās no visiem, viņ, un aiz savu ieradumu viņš gāja, lai, lai atpūstos, ne lai lūgt, ja? Viņš, viņš izveido ieradumu lūgt. Arī Jēzus izveido ieradumu lūgt. Vai viņam vajadzēja lūgt? Viņam vajadzēja. Vai mums vajag? Vēl vairāk. Mums vajag vēl vairāk. Un mēs to atradām Lūkas 6.12. Ja? Bet notika tenīs dienās, ka viņš aizgāja uz kalnu Dievu lūgt. Un viņš pavadīja visu nakti Dievu lūkšanā. Jēzus atkal un atkal nošķīrās, lai lūgt. Un pat kādās reizēs mēs lasām cauri nakti, viņš pavadīja Dievu lūkšanā. Un uh, es neminēšu, cik mums jā, jāpavad katram laiks lūkšanās. Tas ir mūsu personīgas attiecības ar Dievu. Tas ir mūsu izvēle arī, kā mēs pavadām, cik daudz laiks runājoties ar viens ar otru, ar draugiem, ar radiem, ar, ar cilvēku, viens ar otru tā ir mūsu izvēle, protams. Nu, varbūt paprasiet pēc tam, es pateikšu. Bet varbūt ne. Tātad, par tādiem maziem solīšiem es vēlos, ka mēs drusciņi izējām cauri par to, kas tad ir lūkšana. Un lūkšana patiesībā ir saruna. Ja? Tik vien vienkārši liekas kā saruna. Un citreiz ir priekšstats, ka lūkšana ir kaut kas, kad mēs vienmēr prasam Dievam. Mēs nākam pie Dieva un atkal kaut ko prasam. Un piedodiet, ja kļūdos, bet man liekas, bija tās nosaukums lūkšanai, tā petīcijas lūkšana, esat dzirdējuši? Lūg, jeb lūguma lūkšana. Kad cilvēki nāk pie Dievu un tikai to vien dar kā lūdzu. Dievs man vajag, man vajag, es gribu to, man vajag to, es gribu to. Kur ir tas, vajag tā. Un mēs esam tikai lūkšanā, par, ar lūgumu lūkšanā. Bet patiesībā tas priekšstats, viņam nevajadzētu būt tādam, ka lūkšana ir tikai prasīšana kaut kāda no Dieva. Bet tā ir saruna. Tā ir saruna, tas ir dialogs, Tas ir, eh, kad mēs stāstam, kad mēs runājam, kad mēs gaidam un kad mēs saņemam. Bet uh, ir viens nosacījums patiesībā, lai mēs lūgtu. Mums vispirms ir jātic, ka viņš ir. Ja? Mums vispirms ir, ja tiem, kas pie Dieva griežas, nāks ticēt, ka viņš ir. Ja, Dievvārds saka, tiem, kas pie viņa nāk, vispirms ir jātic, ka viņš ir, un ka tiem, kas viņu meklē, viņš arī atmaksā. Tātad pirmais, kas mums vispār vajadzīgs, jo Vai Dievs eh, nedzird neticīgu cilvēku lūgšanu, neticīgu viņam? Vai viņš nedzird? Viņš dzird, jā? Viņš dzird visas lūgšanas. Vai, vai viņš uzklaus visas lūgšanas? Vai viņš atbild uz visām lūgšanām? Viņš neatbild uz visām lūgšanām. Ir svarīgi ticēt. Ja mēs nākam pie Dieva, mums ir jātic, ka viņš ir, un tiem, kas viņu meklē, viņš arī atmaksā. Un tas nav vienkārši tāpat. Mēs nonāksim vēl tālāk, kāpēc, bet, bet mums ir jābūt apziņai, ka mēs tiešām nākam pie reāla Dieva, pie personas. Nevis pie augstāka spēka vai pie kaut kā mistiska vai, vai pie mūsu avota, kas mums dos visu, piepildīs ar visu. Viņš to spēja, protams, bet mēs nākam pie personas. Dievs mums paredzējis lūkšanu, viņš mums tā veidojas, ka mēs attiecības uzturam, veidojam – sarunājoties, runājot ar viņu, veidojot attiecības ar viņu. Tāpēc arī šīs dienas doma ir izveidot ieradumu tādu kā lūkšanu. Un eh, tad ir jautājums, kā lūgt? Ja mēs saprotam, ka lūkšana ir saruna ar Dievu, tā nav tikai prasīšana, tad jautājums, kā lūgt? Un Jāņa 4.24 mēs lasām Jāņa 24, 24. Jāņa evaņģēlijas 4. nodaļa, 24. pāns. Un tur rakstīts, ir Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem tev būs pielūg garā un patiesībā. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem tev būs pielūg garā un patiesībā. Un, eh, lai mēs, pirms mēs turpinām, es aicinu, ka Matīs var uz, uzlikt arī vēl Efeziešiem 1.13. Viņā arī jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju Un viņam ticēdami esat saņēmuši svētā gara zīmogu pēc apsolījuma. Nākamo pantulu uzšķir 14. Uh, kas ir mūsu gaidāmā mantojuma ķīla. Līdzreiz iegūsim pestīšanas pilnību par slavu viņa varenībai. Tātad ik viens no mums, kas esam dzirdējuši evaņģēlī, kas esam atsaukuši šai labai vēstī, atsaukušies, kas esam pieņēmuši ies par savu glābēju. Mums ir svētais gars un nav jautājumu vairs, vai mēs lūdzot Dievu, mēs varam lūgt bez viņa. Mēs patiesībā ik viens, kas esam noticējuši, mēs lūdzam Dievu, un viņš to dzird, jo viņš mums ir pieņēmis. Un viņš mums ir devis savu svēto garu. Un tāpēc lūgt garā patiesībā arī nozīmē lūgt viņu vadībā. Un uh, mēs zinām, kādā brīdī ir, nu, ka nezinām varbūt, ko lūgt. Bet svētais gars ir tas, kas mums ir dots. Un viņš mūs vada lūkšanās. Un tas ir tas viņa pamudinājums, tas ir tas viņa, tā viņa vadība, kad mēs lūdzam. Esam kādreiz piedzīvojuši, kad mēs lūdzam par kādu, par kādu cilvēku vai situāciju, un um, mēs vienkārši lūdzam par viņu. Un pēc tam, kad mēs esam uh, uh, izgājuši no šīs lūkšanas, mm, pat neatminamies, varbūt, ko mēs lūdzam. Bet mēs zinām, ka mēs esam lūguši, un savukārt tas cilvēks vai tā situācija ir izmainījusies. Kad tas mērķis ir sasniegts, kad tā svētā gara vadība ir bijusi tajā, ka mēs lūdzam uh, un eh, tas viss ir piepildījies. Un mēs patiesībā varbūt neesam piedalījušies tik daudz ar savu prātu turklāt. Bet vai mēs nelūdzam arī prātu? Protams, mēs lūdzam arī ar prātu. Dievs mums ir devs prātu. Ja? Pāvils saka arī, kad viņš vēlas lūgt garā, viņš vēlas lūgt arī ar prātu. Un tā arī notiek. Un eh, lūgt garā tā tad nozīmē viņu vadībā, pēc viņu pamudinājuma. Vai lūgt mēlēs arī ir lūgt garā? Arī lūgt mēlēs. Tā ir svētāka dāvana. Mēs zinām, ka svētais gars arī dod dāvanas vai visiem ir dāvana lūk mēlēs. Šodien es šeit stāvu un saku, nē, tā ir, kā viņš vēlas, tā viņš dod. Kuram vēlas, tam viņš dod lūgt mēlēs. Uh, bet uh, tā tad lūgt garā un lūgt patiesībā. Un patiesība, patiesība ir tā kunga vārds. Patiesība ir saskaņā ar Dievu vārdu. Un tā ir, tas ir šeit, mums ikvienam dots. Mums ir iespēja uzzināt patiesību. Mums ir iespēja uzzināt patiesību un lūgt saskaņā ar Dievu vārdu. Tāpēc arī šeit, ehm, atgriežoties nedaudz pie, tās, pie jautājuma, vai Dievs atbild arī uz cilvēku, kurš viņam netic. Cilvēks, kurš netic Dievam, viņš nezina arī Dievu vārdu, viņš nezina viņu gribu. Lūkas 11, 5 līdz 10, un viņš sacīja, kuram jūs starpā ir draugs, ja viņš pie tā noiet un nakts vidū un tam teikt, miļais, aizdod man trīs maizes jo mans draugs no ceļa pie manis ir iegriezies, bet man nekā nav, ko viņam celt priekšā. Un tas no iekšpuses atbildētu un sacītu, neapgrūtin mani, durvis ir jau aizslēgts, un mani bērni ir jau pie manis gultā. Es nevaru celties un tev dot. Es jums saku, ja arī viņš neceltos un nedotu, tāpēc, ka tas ir viņa draugs, tad viņa neatlaidības dēļ tas celsies un dos viņam, cik tam vajag. Tā arī es jums saku, lūdziet, tad jums taps dots. Meklējiet, tad jūs atradīsiet, klauvējiet, tad jums taps atvērts. Jo ir katrs, kas lūdz dabū, kas meklē atrod un kas klauvē, tam atvērs. Un tātad trešā lieta, ja, pirmā bija lūgt garā, pēc tam lūgt patiesībā, trešā lūdziet bez mitēšanās un neatlaidīgi. Lūgt neatlaidīgi Dievu. Arī šeit mēs lasām, pat ja tas būtu viņa draugs, kurš viņu apgrūtina, un viņš tāpēc neceltos, Tad tāpēc, ka viņam jau apnika, ka viņš tur klauvē nakts vidū. Viņš celsies un viņam dos. Cik viņam vajag? Bet šeit runa nav par draugu varbūt vai par maizēm tik daudz kā par neatlaidību, kad mēs nākam pie Dievu neatlaidīgi lūdzot. Tātad neatlaidīgi lūgt, bez mitēšanās, lūgt neatlaidīgi. Un tad mēs arī saņemsim, viņš saka, lūdziet, tad jūs dabūsiet. Un kā lūgt? Neatlaidības dēļ, ja viņš dos. Un tā ir patiesībā izvēle ka mums ir jāizvēlās. Un šeit, ja mums, ja būs ieradums, ja tas būs mūsu ieradums, atkal un atkal nāk pie Dieva, es domāju, tas jau liecina par kaut kādu neatlaidību. Ka Dievs mēs tomēr gribam, mēs kungs gribam, mēs tiecamies pēc tā, lai tu mūs sadzirdētu, lai tu mums atbildētu, ka šis ieradums tiešām, nu, tā lūkšana, viņi, es nevaram teikt, Dievam apniktu, ka mēs nākam pie viņa, bet ka viņš mūsu neatlaidības dēļ arī dod. Un nu, viņš arī dod. Ja? Un ceturtā lieta, ko es gribu pieminēt, tur, protams, varētu uzskaitīt vēl. Vēl un vēl kā lūgt un kas ir lūkšana. Patiesībā ik vieno šiem tādiem punktiem, ko varbūt izdalam, varētu droši vien atsevišķu runu sagatavot. Bet tā doma nav par to. Šodien es vēlos, ka mēs atkal un atkal pieminam un atceramies un domājam par to, kā izveidot ieradumu lūkšanu kas ir patiesībā visu attiecību pamatā. Bet ceturtā lieta pie šī paša ir lūgt, pie tā kā lūgt, Jēzus vārdā. Ja mēs, mēs reti vai nekad nebeidzam vai nesākam lūkšanu ar Jēzus vārdā. Un tā nav patiesībā nekāda banāla frāze. Tā nekad, te nekad nevajadzētu tādai būt. Bet Jēzus vārdā, Jēzus ir tas vārds, kurā mums dod pestīšanu. Nav neviena starpnieks starp Dievu un cilvēkiem kā vienīgi Jēzus. Nav neviens pietiekams upurs, ko Dievs ir pieņēmis kā tikai Jēzus Kristus. Jēzus vārdā. Jēzus ir tā, tas, kurš mums dod autoritāti toties pie tēva bez bailēm un ar paļāvību. Jēzus ir vienīgais ceļš patiesību un dzīvību. Kam ir dēls, tam ir tēvs. Kam nav dēla, tam nav arī tēva. Jēzus ir tas, kāpēc mēs nākam pie tēva droši. Un mēs varam viņam lūgt. Un uh, Jāņas 16, 23, jā, Jāņa evaņģēlija 16, 23 un 1. Jāņa 5, 13, 14. Tanī dienā jūs man vairs nejautāsit. Paties, paties, es jums saku, ja jūs tēvam, ko lūkst, viņš to dos, viņš jums to dos manā vārdā. Tātad viens ir tas, ka Jēzus mums saka, lūdziet manā vārdā. Lūdziet manā vārdā tēvam, tad viņš jums to dos. Un pēc tam 1. Jāņa 5, 13 līdz 14. To es jums rakstu, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīga dzīvība, kas ticat Dieva dēla vārdam. Un šī paļāvība mums ir uz viņu, ka viņš, mū, ka viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc viņa prāta. Jā, tātad Jēzus vārdā mēs varam nākt pie Dieva droši. Un tas ir tas ceļš, tas ir tas, kāpēc mēs drīkstam droši ņemt šo autoritāti, ko Jēzus mums dod. Nāciet, lūdziet manā vārdā, tad jūs saņemsiet. Lūdziet pēc mana prāta, ja? lūdziet pēc tā, kas ir Dieva prāts. Un Dieva prāts mums ir atklāts, tas ir Dieva vārds, tā ir tā patiesība. Jo nav mums lemts neviens vārds zem debes, kurā mums lemt pestīšana. Nu, nav cits vārds mums dots. Nav cita ceļa, nav citas patiesības, kā Jēzus Kristus. Un tā ir labā vēsts ikvienam no mums. Ja mēs šodien nākam pie Dieva un Jēzu pieņemam par savu glābēju, apzinoties, ka mums ir vajadzīga piedošana, mums ir vajadzīga žēlstība, tad viņš ir uzticams un taisnīgs, ka viņš piedod mums mūsu grēkus. Viņš mūs šķīst no visas netaisnības, un viņš mums dod mūžīgo dzīvību. Slaud Dievam! Tā taču ir labā vēsts. Ja? Un ar to, kurš mums šo visu ir sagatavojis, mums ir iespēja veidot attiecības. Un mums ir iespēja izveidot labu ieradumu, kā sarunu ar Dievu. Tādu ieradumu kā sarunu ar Dievu. Un kāpēc lūgt? Vispirms jau tāpēc, kad Tas ir mūsu radītājs. Tas ir tas ceļš, tas ir tas veids, kā mēs izveidojam un uzturam attiecības ar Dievu. Vispirms, tas jau ir paša pamatā, un tas ir attiecības ar, ar personu. Un tad otrs, ko es gan vēlos, ka mēs arī atveram Mateja evaņģēlijas 26. nodaļa, 41. pants. Mateja evaņģēlijas 26. nodaļa, 1. evaņģēlijas, jā, 26. nodaļa, 41. pāns, un tur rakstīts, ir esiet modrīgi un lūdziet Dievu, ka jūs neiekrītat kārdināšanā. Gars ir gan labprātīgs, bet miesa ir vāja. Tad kāpēc lūgt? Tāpēc, lai mēs neiekrist kārdināšanās. Šeit parādās lūkšana tādas nozīmes. Kāpēc mums vispār lūgt? Viens ir tas pirmais, protams, tās ir mūsu attiecības, mēs tā veidojam, tā mēs esam radīti, sazināties. Un tas viss ir, liekas, saprotam. Bet lūkšanai ir daudz cits nozīmes. Un arī šeit noteikti varētu minēt vēl un vēl un vēl, bet mēs apsīsimies tikai kāds trīs vai četras. Un uh, otra no tām ir lūgt, lai mēs neiekrist kārdināšanā. Jēkab 1, 12 līdz 15, svētīgs tas vīrs, kas pastāv kārdināšanā, jo norūdījums sasniedz, tas saņems dzīvības vainagu, ko viņš ir apsolījis tiem, kas viņu mīl. Neviens, kas tiek kārdinās, lai nesaka, Dievs man kārdina, jo ļaunām kārdināšanām Dievs nav pieejams, un pats viņš nevienu nekārdina, bet katru kārdina viņa pašu kārību, to vilinādam un valdzinādam. Pēc tam kārība, kad tā ieņēmusies, dzemdē grēku, bet grēks padarīts dzemdē nāvi. Patiesībā ļoti liela nozīme ir lūkšanai, lai nekrist kārdināšanā, un savukārt mēs lasām par kārdināšanu, kad mūsu kārības mūs kārdina. Mēs paši iekrītam savās kārībās – Un arī tā ir, tā, arī bieži vien tur ir mūsu ieradumi, kas mūs arī tajos ieved. Ir kādi ieradumi, kas mūs ieved mūsu paškārībās. Un, bet ir iespējams mainīt, kā jau runājām, tā lielā daļa, ko mēs paši esam izveidojuši ieradumus, viņu iespējams mainīt. Bet šeit mums, mēs tiekam brīdināti palikt nomodā ar lūkšanām, lai nekristu kārībās. Un savukārt mēs šeit tālāk lasam Jēkab vēstulē, ka kārdināšanas, tā kārība ieved grēkā un grēks padarīt zemdē nāvi. Tad no tā izriet, ka lūkšana, patstāvīga lūkšana, būt nomodā ar lūkšanā mūs pasargā no nāvis. Mūs pasargā no tā, ka mēs nomirstam, garīgi nomirstam. Vispirms jau garīgi nomirstam. Tātad patstāv, pastāvīgi palikt nomodā ar lūkšanām, ja mums būs šis ieradums lūgt, būt attiecībās ar Dievu, sarunā ar Dievu, tas mūs pasargās no krišanas kārībās, no nonākšanas grēkā, no nāvis. Dievvārds to saka, tas no tā vienkārši izriet. Un tas nav tikai par vīriem, ja šeit bija tikai, te bija vīri. Svetīgs tas vīrs. Sievas arī pastāviet savās kārdināšanās. Sievām noteikti tikpat kārdināšanas. Jaunie auskari. <laughs> Skaista kleita. Arī tās vajadzīgas lietas, protams. Bet uh, par kārībām, kas ieved uh, nāvē, ir runa. Un šeit Dievs mums brīdina, esiet nomodā ar lūkšanām. Un lūkšana Trešais, ko pieminam, ir lūkšana kā cīņas ierocis. Kolosiešiem 4.12 ir rakstīts, jūs, um, jūs sveicinu vēl epafra, kas ir no jūsu vidus, Kristus Jēzus kalps, kas pastāvīgi cīnās par jums savās lūkšanās, lai jūs kļūtu pilnīgi un ar visu pārliecību stāvēt par to, kas ir Dieva griba. Tad šeit mums Dievs atklāja savā vārdā, ka lūkšana ir kā cīņas ierocis kad ar lūkšanām ir iespēja cīnīties par cilvēkiem mums blakus. Domājieties, kas mums ir dots? Lūkšana, kā saruna ar Dievu, kā ierocis, ar ko mēs cīnāmies par savu tuvāko. Lūkšana ir tā, tas brīdis, tā, tā vieta, kur notiek pārmaiņas. Lūkšana ir tas ceļš uz kaut ko, kur Dievs mūs atklāja sevi vēl vairāk. Viņš atklāja sevi pārdabīgā veidā, viņš atklāja sevi uh, visdažādākajos veidos. Mēs saņemam lūkšanās atbrīvošanas. Mēs šeit varētu uzskatīt vēl un vēl, kas ir kā lūkšana. Ka lūkšana ir kā instruments, kā ierocis, kā veids, kā daudz dažādām lietām. Atbrīvošanai, dziedināšanai, cīņai. 2. korintiešiem 10.4 ir rakstīts, mūsu ieroči ir spēcīgi cietokši noārdīšanai. Jā, tad atkal, atkal, ka lūkšana ir arī kā ierocis pret ļaunumu. Un atkal mēs atgriežamies pie, tā, pie tās rakstvietas, kur teikts, nākt pie Dieva. Vispirms veidot attiecības ar Dievu. Vispirms lūgt, uzticēties viņam, un tad arī sātans beigs. Tas ir tas veids, mēs, kad sākam lūgt Dievam, kad mēs ticam viņam, lūdzam viņam, tad lietas mainās. Un Dieva ieroči ir uzskaitīti Efeziešu vēstulē, ja? un tur arī starp šiem ieročiem ir lūkšana, kā ierocis, kā cīņa, cīņas instruments. Lūkšana mūs atjauno, lūkšana mūs piepilda. Lūkšanā mēs saņemam pamācības, pamudinājums. Lūkšana patiesībā norāda uz tādu mūsu paļaušanos uz Dievu. Un lūkšana, lūkšana un šo sarunu Dievs patiesībā ļoti izceļ. Viņš nepārtraukti uz to ir aicinājis vienmēr cilvēks uz attiecībām. Un uh, pat laulātos, pat laulātiem viņš devis brīvo laiku vienam no otra, tikai lai atrastu laiku Dievu lūkšanai. To, ko viņš savienojas kā vienu, kuram nebūs šķirties, ne, atšķ, ne, ne šķirties, ne tikai ne, nevis atšķirtiem būt pat. Viņš saka, ok, jūs varat būt atšķirti, tikai lai lūk Dievu. Viņš ļoti uzsver to, jo tas norāda uz vienkārši to ļoti tādu Dievam vēlmi pēc personīgi kaut kā, pēc personīgām attiecībām ar ikvienu. Pat ja viņi ir kopā kā ģimene, ka viņi ir kā viens vesels, tad viņš vienalga saka, jūs drīkstat atšķirties, lai man būtu tas laiks ar tevi lai man būtu tas laiks ar tevi. Lai viņš atrast to katru laiku, katru individuāli. Svarīgi ir, kā mēs, ar kādām sirdīm mēs lūdzam. Ja, Jēkab vēstulē 4, 1 līdz 3 ir rakstīts, Jēkab 4, 1 līdz 3. No kurienes kari, no kurienes cīņas jūs starpā, vai ne no turienes, no kārībām, kas cīnās jūs locekļos, jūs iekārojat un jums nav, jūs slepkojat un skaužat un nevarat iegūt, jūs cīnāties un karojat. Jums nav, Tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Jūs lūdzat un nedabūjat. Tāpēc, ka ar ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šķiest savās kārībās. Tad kā mēs lūdzam? Ko mēs, ko mēs vēlamies ar šo lūkšanu? Ko mēs vēlamies ar šo sarunu nākot pie Dievu? Kāda ir tā mūsu nostāja? Ko mēs gribam īsti saņemt? Vai tas ir patmīlīgos mērķos, vai tas ir tikai man, vai tas ir par mani? Vai es to vēlos lietot savām lietām? Lūkšanas var tik traucēts, ja mēs lasam arī, kad vīri sadzīvojot prātīgi ar sievām, kā ar uh, sievām, lai jūs lūkšanas nebūtu traucēts. Ja? Kā ar vājāko dzimumu, lai jūs lūkšanas nebūtu traucēts. Bet uh, eh, lūkšanas var tikt traucēts, lūkšanas var tikt neatbildēts. Un kādreiz, man liekas, Dievs ir vajadzība, ir ļoti liela vajadzība, un, un Dievs tā ir laba, tā ir pamatot, bet nē, nav atbildes, vai nav risinājumu kādreiz. Un tad var ienākt kāds rūgtums, Un sākās pārmetumi. Dievs, kāpēc neatbildēji? Nu, tik, tik brīnišķīgi iespēja tev pagodināties. Nu, ziniet, man nav kādā brīdī atbild uz to, kāpēc Dievs neatbild. Es ļoti gribētu, ka vienmēr atbild. Es ļoti gribētu, ka vienmēr situācijas atrisinās. Tā kā es vismaz gribu. Vai kā es būtu paredzējis, vai kā es šķiet, nu, loģiski pavisam. Bet nevienmēr Dievs atbild. Un, un man nav atbildes, kāpēc viņš neatbild kāpēc situācija neatrisinās tajā brīdī un tādā veidā, kā es to gribu. Mēs vēl esam par platām lūkšanas siksnām, kur tiek darināts, jā, mācītāji farizēji, un kā, kā tāda lielīšanos, kā lūkšana, kā tāda daudzvārdība. Es agrāk arī pie sevis domāju, tā daloties ar jums, Dievs saka, maz lai ir jūsu vārdi. Es domāju, skaidrs, es tā tad varu uh, ļoti maz prasa lūkšana tad. Es vienkārši pāris vārdos, jo Dievs saka, daudz vārdus nevajag, nevajag daudz vārdu. Bet mēs, mums ir jāsaprot, ka tā lūkšana pati izveidojās un raisās no mūsu attiecībām ar Dievu. Ir bijis kāds laiks, kad vienkārši nav ko lūgt. Jums arī bijis tā, ka nav vienkārši ko lūgt. Ir kādam, vai jums vienmēr, ka jūs nākat pie Dievu, Jūs vārdi ir vienkārši aumaļām, jūs runājat un lūdzat un, un nevar beigt un kādam jāpiezvan, lai jums pārtraukt sarunu vienkārši. Man tā nav, tā, es, es lūdzu Dievu, bet man ir bijis, kad vienkārši tu nāc pie Dieva, Dievs man nav vienkārši ko teikt, man nav vienkārši vārdu. Un tad man liekas, šeit, šeit svētais gars nāk palīgā. Jā, svētais gars saka, viņš uh, ar bezvārdu nopūtām, viņš iestājas par mums. Svētais gars tajā brīdī, kad mums vienkārši vairs nav vārdu. Viņš iestājas par mums ar bezvārdu, ar tādām nopūtām. Un, un gars zina, gars zina, ko, ko mēs ar to domājam, kas bija vajadzība, un, uh, un Dievs to saņem, un Dievs to uzklaus. Un, um, un ejot uz nobeig, nobeigumā, tā kā jau, uh, es gribu teikt, ka lūkšana ir ļoti tiešām tas tā saruna ar Dievu ir ļoti laba vieta, kur rodās tā kā lūkšana, lūkšana kā tāda ideja ģenerators. Esat piedzīvojuši, ka jūs lūdzat, mm, ir sanācis kādreiz, un jums pēkšņi nāk kāds domas galā. Un jūs gandrīz tā kā negribat beigt lūgt, bet jūs gribat īstenībā pierakstīt arī tāpat laikā nu, to domu, to, to pamudinājumu, to kaut kādu lietu. Un nu, tā, tā gadās ik pa laikam, kad, jūs, kad, kad esmu lūkšanā vai Mm, lūdz, lūdz, un tu saproti, Dievs atgādina kaut ko, Dievs pamudina kaut ko, Dievs kādu rakstīt pasaka, un tad tu atkal izēja ārā, pārēj nost, tā kā nu, no lūkšanas, kaut ko pierakst, un tad nāc atpakaļ. Bet patiesībā Dievs mudina. Tas ir svētais gars, kas mūsu lūkšanās vada. Ja? Mēs lasējām nu pat, ka lūdziet garā un patiesībā, un svētais gars ir ikvienam no mums, un viņš mūs vada tais lūkšanās, un viņš mūs vada aizlūk par kādu. Ja? Un, uh, un arī tā vieta ir tiešām, ka tā ideja ģenerators, kad mēs arī esam vienkārši attiecībās ar Dievu tajā laikā. Un, eh, jo diezgan arī loģiski, jo viņš jau ir viss autors. Viņš ir tas, kas pamudina, kas iedrošina, un viņš to dara uz labām lietām. Tās lietas, ko Dievs atklāja, tās lietas, ko Dievs pamudina, tās vienmēr ir labas lietas. Lūkšana patiesībā arī norāda mums uz dievbību, uz tādu mūsu personīgām attiecībām ar Dievu. Kā piemēram, ja es ar sievu nevaru lūgt kopā, tad um, ir jautājums, vai viss ir kārtībā. Un ne, tad pateiks, nav kārtībā. Tas ir kā tāds indikators tāds, ja? Ja tu ne, nevari lūgt kopā, tas nozīmē, ka kaut kas nav kārtībā. Lūkšana varbūt jārī kā tāda mēraukla pēc tā, kā mēs, vai mēs saprotam, vai mūsu sirds stāvoklis ir arī pareizs. Un, un ja es nevaru kopā ar savu tuvāko lūgt, kaut kas nav kārtībā. Un līdzīgi arī es domāju, mums ir draudzē. Tā vajadzētu būt ar brāļiem māsām. Mēs sanākam kopā, ja viss ir kārtībā, Tad tur nav runa par mentalitāti, tur nav runa par stāvokli, par uh, rasu vai tautību vai par, par kaut ko tādu. Tas ir mūsu attiecības ar Dievu. Viņš mums ir ļāvis nākt pie viņa brīvi, sarunāties, runāt, stāstīt, lūgt, uzticēties. Un arī sanākot kopā kā brāļiem masām, un ja mēs ne, negribam dalīties, negribam lūgt kopā, tad arī ir jautājums, vai viss kārtībā? Sieva, vai tev viss kārtībā, to man nelūdz? Nē, nav. Tā tad nav. Nu, vienkārši tā, ka mēs izvērtējam to. Jā, jau pirms tam pieminējam, nevienmēr Dievs atbild, jā, vai piepild mūsu lūkšanas. Mēs lasām Pāvils, trīs reizes esmu lūdzis to kungu, lai no viņa atstājās tā dzelons no viņa miesas vai tā kaita. Un viņš saka, nē, es nepiepildīšu to tavu vēlēšanos. Es, tu, es protams, pārfrāzēju to, to domu, bet tā doma tāda ir. Tev pietiek ar man žēlistību. Es neatbildēšu uz šo tavu lūkšanu, es viņu nepiepildīšu tādā veidā, es viņu dzirdēju, bet es tādā veidā viņu nepiepildīšu. Tev pietiek ar man žēlstību. Man ir cits veids, pat ja tas kungs neatbilz mūsu lūkšanām tagad un tūlīt un tādā veidā, tas nenozīmē, ka viņš nedzirdēja, vai ka viņa auss ir aizkritus, ka viņš nevar, jā. Viņš var, viņš dzird, viņš var, bet tas, ka viņš neatbild uzreiz vai tādā veidā, nenozīmē, ka viņš nepalīdzēs. Ja tāpat Jēzus lūdza tēvs paņem prom no man šo biķeri. Bet pēc tam viņš saka, ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Un viņš piepild to. Tātad nevienmēr mūsu labās pat lūkšanas, vai, vai tas būtu bijis slikti, ja Pāvlim būtu atņemts dzelons no viņa miesas, vai mūsu situācija būtu atrisinājusies uzreiz tādā veidā, kā mēs gribam, mēs, protams, to tā gribētu. Mums liktos, tas būtu baigi feini. Un uzreiz atkrist tik daudz problēmas. Bet Dievs to redz savādāk. Dievs nav cilvēks. Tāpēc pastāvēsim lūkšanās. Nepārtraukti, būsim neatlaidīgi viņās. Nezūdēties nemaz, bet jūs lūgumu, lai nāk zinām Dievu priekšā ar pateicību ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Un ir atkal un atkal kāda reize, kad, kad, kad nav vairs vārdu. Mēs nākam pie Dieva un, un kad iestājas jau tāds stāvoklis, kad Dievs man pat nav ko tevi teikt, vienkārši nav. Un es vienkārši sēžu un klusēju es varbūt dalos tagad savā pieredzē, bet tā vienkārši ir bijis un, un nav, es ne, neko ne, nevaru pateikt. Un Dievs, un Svētais Gars man nav arī devis uh, dāvanu lūgt mēlēs, līdz ar to es vienkārši klusēju. Es tur sēžu un klusēju. Bet ir, ir brīži, kad tu tik ilgi sēdi un klusē, līdz tu nonāc uh, pie tādas domas uh, par to, ka Dievs tevi svētīs, par to, kas tev ir. Un es ticu, ka arī tas ir svētāk ar pamanājums, kurš mums atgādina, nāk Dievu priekšā ar pateicību. Vispirms ar pateicību, ikvienā lūkšanā un pielūkšanā. Un tad, kad mēs sākam novērtēt to, ko Dievs mums ir devis un darījis mūsu dzīvē, mūsu ikdienā, mūsu tuviniekos, draudzē, apkārt, mēs sākam pateikties, sākam pateikties. Un pēc tam, kad mēs esam sākuši pateikties, tas mums tā atrais, ka mēs arī sākam lūgt, mēs sākam slavēt, un tas ir tas, ir tas ceļš. Ziniet, Dieva vārds ir patiesība, un viņš atkal un atkal atklāja garā un patiesībā un nāk pie viņa. Svētais gars mums ir, patiesība ir pie viņa, mēs to lasam, mēs to saprotam. Un tad, kad mēs sākam pateikties, tad tas viss vienkārši aiziet pavisam savādāk, nekā mēs bijām plānojuši. Topiet neatlaidīgi, pastāvīgi savās lūkšanās. Un tas norāda uz ieradumu, kurš ir ilglaicīgs. Tas norāda uz kaut ko patstāvīgu. Un tas patiesībā ir kā pat tāda pavēle, nevis tikai aicinājums no Dieva vārda. Romiešiem 12, 2, 12, 12 ir rakstīts, esiet priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās un neatlaidīgi savās lūkšanās. Esiet. Nevis var būt vai kā sanāk, bet esiet. Izveidot ieradumus. No visa tā ieradumu jucekļa, no visa tā, kas mums jau ir savā ikdienā, ko mēs esam paņēmuši kā ieradumu, ir iespēja kaut ko tur izmainīt, lai būtu kādi citi vēl ieradumi. Un viens no šiem ieradumiem, uz ko Dievs mums aicina visus, ir lūkšana, ir saruna ar viņu. Ziniet, man kādā brīdī brīvdienas nepatīk. Ja 21 dienu apmēram vajag, lai cilvēks pierast pie ieradumu, tad kaut kāds 2,1 dienu, man liekas, <laughs> vajag, lai viņš no tā atrast. Tas tik viegli ir, ja? Tāpēc ir labi ieradums sākt un viņus turpināt ilglaicīgi. Un ir svētki, kuri nāk pa vidu – un situācijas, kur mums um, ir priecīgas un bēdīgas, un kas var paņemt nost mums šo uzmanību no tā, kas ir svarīgs. Un, bet šobrīd, lai mēs visi atceramies, veidot ieradumu, kas mūs var pasargāt, kas ir kā cīņas ieroči, kas ir tas veids, kā mēs tuvojamies Dievam, kas ir tas, kā viņš paredzējis mums ir sarunai ar viņu. Pārbaudīsim Dievu, ja? Dievs ir uzticams un labs. Izveidosim tādu ieradumu kā lūkšanu. Ja tāds jums jau ir, neatmetiet. Šis ir ieradums, ko nevajag mainīt. Šis ir ieradums, ko es ļoti ceru, ka mēs arī pēc laika varēsim atskatīties un, un zināt, mēs esam joprojām, vai mēs topam vēl vairāk par draudz, kur tiešām lūdz, kur ik viens, ik viens no mums lūdz, runā ar Dievu. Tas ir viss pamatā, bez tā mēs, mēs pazudīsim. Dievs mums ļoti skaidri brīdina par to. Lūdziet, lai mēs paliekam nomodā ar lūkšanām, lai nekrist kārībās, lai netiktu pievilt, lai netiktu piemānīt, nozakt, nokaut, lai mēs nenonāktu nāvē. Uzturēsim, veidosim attiecības ar, ar Dievu, būsim nomodā. Jā, ja? labi, draudz? Izveidosim ieradumu lūgt. Labi, lūksim kopā. Mēs esam draudz, kas lūdz. Amen. Es atceru, ka mēs varam kopā piecelties kājās, ja, dot Dievam godu un, un Pēc tam mēs arī vēl slavēsim Dievu ar kādām dziesmām. Ja? Mēs varbūt draudz varam sanākt kopā šeit pat priekšā. Visi, mēs varat kopā lūgt. Mēs esam draudz, kur lūdz. Sanāksim te pat. Es zinu, ka nērti ir. Bet tas nekas. Mēs esam draudz, kur lūdz. Sanāksim te pat kopā.